radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 285 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Trama. arrenca el Pim Pam Pum quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, quan estem en directe des dels estudis de Ràdio Trama. Com sempre presentarem a la gent que ens acompanya avui a la, a la taula del programa, que, que no són poques. En primer lloc, el, el mestre Tecles, el que no pot faltar mai, el que fa que aquestes màquines infernals funcionin, la Gardela de Mollerussa, el boi millor de Bellpuig. que dius, Riqui Bonic? Ei, hola, hola molt, molt content també una setmana més aquí, que no fallem, ens acostem massa, massa, massa ràpid al programa número 300 i, i no res, avui... L'altre dia estàvem aquí... No? Em sembla nosaltres tres eh, sols, sí. que no va haver ni una sola visita ni res. Exactament. En canvi, avui sí que ja estem una mica més ben acompanyats. Avui tenim bona companyia perquè a la seva banda tenim una barbera piteca de mena, aquesta Ei. companya de vida que és la nostra estimada Noelia, que dius, guapa, com estàs? Molt bé, bona vesprada. Bona vesprada, Aquí, com bé, estàs? Aquí bé, amb ganes de començar el programa i molt ben acompanyada avui amb la visita de la Bea i i el Castro? I tant, han vingut dos amics, la Bea i el Castro, que ens venen a, a veure tot sovint i, i a celebrar una miqueta també tot plegat. El teu cumple, no? El, meu cumple i també amb la, amb la retina. Gràcies, guapos i guapes. Per molts anys. Moltes gràcies. Em faig molt vell, ben ja. El, I segur que us heu fixat que la cunya d'inici és... És nova. És nova, recent, ens l'acaba de gravar el Castro i després l'hem tirat enllaunada, però l'acaba de fer. Sí, sí, sí. <laughs> Molt bé, doncs la veritat és que molt molt contentes d'estar en aquest programa que fa gairebé 10 anys que, que funciona. Avui fem l'edició 285, programa de música combativa en català, que no se'n troben gaires, i que intenta barrejar estils diversos amb músiques com el hip-hop, l'esca o el punk rock, i, i d'altres, i sempre tocant eh, temàtiques polítiques i socials. Eh, aquest programa el volem dedicar a tot el moviment antifeixista. Quan estem a les portes d'un altre 12 d'octubre no hi ha res a celebrar i sí molt pel que lluitar. Volem dedicar-ho amb orgull a tota la gent que fa pocs dies va sortir pels carrers de València omplint-los de dignitat i a totes les que dia a dia fan que els nostres carrers siguin un lloc on l'escòria de la societat no pugui campar el seu aire. Perquè aquest és un combat que no podem perdre i perquè no passaran antifeixistes sempre. Ahir va ser València i demà serà Barcelona. Us convoquem a totes el 12 d'octubre a les 11 a Jardinets de Gràcia i recordeu, no deixeu ni ni respirar els feixistes. Així comença el pim-pam-pum. Antifeixistes sempre. I tant que sí, i tant que sí. I, i començarem amb, amb una cançoneta. No oh, sé si... oh, ara crec que comences tu, Isma, i sí. estic veient aquí que, que és el que parlàvem abans. Eh? Avui m'he preparat un programa amb, amb força música antifeixista, però, però ahir mateix, a les 9 del vespre, eh, vaig rebre un, un vídeo que ha sortit recentment a, a les xarxes del nostre amic Mateo, que, que li, sobra, li sobra art i li sobra dignitat. Mateòlica ha fet una cançó que es diu Declaració de Guerra, que és un videoclip enregistrat eh, a Can, a Can Dimoni, la que va ser casa seva des del 2014 al 2018 i fins que el maleït BBVA va decidir fer-les fora. Enregistrat per la Sandra i, i ja a Daisy Productions i que, i que va veure la llum, com dèiem, ahir mateix. És una, és una joia que, que fem que, amb aquesta que comenci el programa. Arranca el pim-pam-pum. adiós tocando la guitarra contra el Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria que ha ganado la sentencia judicial y ha llamado a sus amigos para echarme de mi casa y aquí estoy declarando la guerra al genocidio inmobiliario irracional, a los juzgados 26 y 34, a su defensa que a la cara no nos quiso ni mirar y aquí estoy declarando la guerra quien te juzga sin dignarse a preguntar, a la pareja disfrazada de secretas, que nos juraba que la casa era de algún familiar, y en el último adiós, tocando la guitarra contra el Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, que ha ganado la sentencia judicial, y ha llamado a sus amigos para echarme de mi casa, y aquí estoy declarando la guerra al protocolo que te exige un tribunal, a la tristeza de las formas y maneras de aquella jueza que en minutos nos cambiaba de ciudad. Y aquí estoy declarando la guerra a quien no siente empatía por los demás, a quien se cree que hay que pagar hasta que mueras. Avanza el mundo y solo quedan los que lo pueden comprar. Y en el último adiós, tocando la guitarra contra el Banco Bilbao, Vizcaya Argentaria, que ha ganado la sentencia judicial. Y ha llamado a sus amigos para echarme de mi casa y aquí estoy declarando la guerra. Meteòlica, declaració wow. de guerra, li sobra, li sobra art i li sobra dignitat. És un zarrangano el que s'ha tirat. El vam veure no fa pas tant aquí al, al Parasol de, de Can Capablanca i també la I setmana la passada a la nau en el concert dels 10 anys de, de The Media Players. Un crac, com sempre. Sí. A més, ara ara porta, porta banda gran perquè porta una companya que, que toca el saxofon de luxe i porta el germà a la bateria i porta el baix, bueno, és, és, un, és un bèstia i, i cada vegada cada vegada fa més patxoc el, el projecte com, musical. Com ens l'estimem, eh? El Mateo és un tio que es fa estimar allà on va i que, i que té una dignitat que, que per sobre de tot estan les persones i estan els, els valors i, i ho demostra cançó a cançó, més enllà que després sigui un hachondo i ens riem sí, molt amb ell. Sí, sí el vídeo molt interessant, també el vídeo d'aquesta aquest, declaració de guerra, és un vídeo molt interessant on surt ell a, eh, a Can Dimoni, sol, a, eh, a punt, a més es, es van registrar aquest vídeo el mateix dia que, que havia d'haver-hi... Mm. Sí, que havia d'haver el desallotjament, finalment no van venir, però ell així tot va, va enregistrar aquest vídeo amb aquest tema zarangano que us hem, us hem servit per començar. Des d'aquí li enviem una abraçada I tant, ben gran. I tant, t'estimem Mateo. I aquí li toca ara, Riqui, Vinga, va, jo, és el jo, teu jo. torn. Jo tenia una perleta guardada del zoo que van treure i també així com fan ells en forma de videoclip que es diu Omertà i, i l'he volgut portar aquesta setmana que, el, que el, el senyor Rato ja, ja està enfilant, bueno, ja ha anat a buscar els paperets que li diuen cap a la garjola, cabron. El talego, la màfia a la, a la garjola. El tema es diu Omertà, també no la dedicaré al, al rato, perquè és la rata de la cançó, sinó que la dedicaria en tot cas a l'home de l'Espardenya, el David, David Fernández. <laughs> I tant que sí. Com ens va fer gaudir aquell dia. Fora la màfia. Anem a escoltar-la. Sí. caure sobre els caps de les urpes fortes del pit rovellat, els sopars de gala del clavegueram. N'hi ha matons amb toga, tot està pagat. N'hi ha cançons culpables, versos en gerreixes, llengües massa llargues, sents el que et mereixes. Casa de bruixes, Espanya uberales, l'àguila és més forta i vos tallarà les ales. Un cantant poruc, un forat en blanc, un altre vers perdut, veges tu que importarà. La poesia queda en la cuneta reballar, si l'àguila ataca el teu germà heu sentit això? Serà la democràcia preparant la repressió? Mm. No heu sentit res d'això, a esta democràcia li sobra munició. A la força condemnats, a la força convençuts, a la forca llibertat, diplomàcia de l'insult. Apliqueu-li la tisora al full, l'àguila és més forta i pot arrencar-vos un ull. Cremeu tots els llibres, cremeu. Cremeu tots els llibres, cremeu. Cremeu, cremeu, cremeu. Omerta, cremeu tots els llibres de la casa. Només cap un mou en esta plaça Em vingueu l'espasa, avui n'hi ha festa grossa, avui estem en mort Omerta, cremeu tots els llibres de la casa Només cap un mort en esta caixa Uf. Em vingueu l'espasa, avui n'hi ha festa grossa, avui estem mordassa hi ha una àguila rabiosa que anula la vida des de més. Sobrevola Ibèria aniquilant pobles sencers. Va heretar la dèria de la sang blava més rància. Vivan les caenes, visca la ignorància. Visca el silenci si el que importa és la unitat i el perquè sí. Unitat d'universal destí. L'àguila pilota el furgó d'antiavalots. És la democràcia del crit i del bufetó. De parlar a hòsties, seduir en por. De posar-se el casc, l'escut i les botes. La de la triste i el circampeador. campeador. La que tens cadàver sota les cunetes. Heu sentit això? Seran els vostres pares revisant la transició? No, era casa del veí i al final de tot ja van vindre a per mi. La reparació era fum, el consens una disfressa, la cal viva o el que siga, per el rei i la princesa. Alça la veu i voràs del que l'àguila és capaç, és una psicòpata i farà rodar els caps. Cremeu tots els llibres, cremeu. Cremeu tots els llibres, cremeu. Cremeu. Omerta, cremeu tots els llibres de la casa. Només cap un bou en esta plaça. veniu l'espasa, avui hi ha festa grossa, avui estenem mort. Omerta, cremeu tots els llibres de la casa. Només cap un mort en esta caixa. Uf. veniu l'espasa, avui hi ha festa grossa, avui estenem mortassa. organizaciones terroristas como la que hacen en esta canción les, ha llevado al banquillo como la que hacen en esta canción les, ha llevado al banquillo ¿Qué? cosa sembla ha yo Molt bé. is, Doncs molt bé, aquesta omertà, aquesta... Ens deia aquesta... Castro que el videoclip està gravat a Montserrat. Sí, eh? Ah, mira, no van sabíem. Venir, van venir cap aquí. Sí, Atenció que, sí. que arriba el mestre Palli, Sabaell, Ciutat Rebel. Pisser. Què dius, guapo? Moltes <laughs> felicitats eh? ah, sí, sí, ha de per molts anys, Ismael, eh? Moltes gràcies, bonic. Que avui fa anys el senyor ah, Ismael, venia aquí vell. a donar pel sac. Em faig molt vell, clar que 25, sí. no? 25 Nadal, efectivament. bé, a cada cama cama gairebé, però sí. Per molts anys, Però, guapo. moltes gràcies, bonic. Clar que sí. Molt guapa la cançó de la Mestre Tecles, el Zoo, un tir fixe aquí al programa, han sonat abastament i més que sonaran, cada vegada que treuen una perla de les seves venen aquí i, la, i li posem. I si continuem per aquesta línia que porten últimament, per la meva part més sonaran més. I tant que sí, i tant que sí, perquè la veritat és que els últims temes estan, estan donant molt que parlar i, i estan, estan siguent autèntiques joies. Més música combativa, seguim en, en, en, aquesta, primera, en aquesta primera ronda, és tot just el, el primer fight que fem, ara és el torn de la, de la Polluela, què dius, Noelia? Què portes ara? Doncs continuo amb, amb el mateix estil que, que el Ricky, amb rap. Porto a una dona, a la Mara Advertencia Lírica, que uh. és una cantant mexicana de rap, activista, feminista, i que bueno, va ser pionera a Oaxaca en escriure temes així reivindicatius que tenen a veure una mica amb les desigualtats socials o amb, amb la violència envers les dones i, bueno, aviam què us sembla, el tema es titula Incòmoda Manifiesto Feminista i està extret de l'àlbum Siempre Viva del 2016 i li vull dedicar a la Bea que crec que li molarà la temàtica i la cançó. Catem-la, doncs. Gràcies. niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgarme andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. Qué irracional, radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo la mitad del mundo en minoría nos transforma, Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue pues que lo sea. Hay quien se acata y quien sale de las reglas. Y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan. Pero el sexismo hace tiempo no me educa. Ups, pena. Porque cuando todo el mundo espera que calle, se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a media. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento yo ahora hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. No te equivoques, no soy un caso aislado. No es exageración ni una mentira. Otras es hipócrita. Ya nos cansamos de esperar bajo las sombras. Ya no caminamos detrás de nadie. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. Mara advertencia lírica, la Kunashiao. Sí, algun cop havia sonat però poquetes vegades i ja fa molt de temps que no sonava molt, molt bona trobada, la, la de la Noe, com sempre, que porta tema zaranganos ben suculents. Molt bé, molt Se m'havia descuidat abans de comentar que ella va començar en un grup amb, amb un parell més de dones i que el grup es deia Advertència Lírica. Llavors, a partir del 2009 va ser quan ella va començar el seu projecte doncs, com a solista i llavors va passar a dir-se doncs, Mare Advertència Lírica. Molt bé, molt bona. Sí. Bea, t'ha molat o què? M'agrada. Bien. Li ha agradat molt i ho escoltarà més, perquè no es posa al micro, perquè la meva pues, és així. Perquè està molt lluny de mi. És que li hem d'apropar el micro, això. Sí. No, no, no són condicions. A Radio Trama ens, hem de, ens ho hem de mirar. <laughs> Hem de pillar un parell de micros més. Sí. sí. I d'aquí és el torn ara? Mira, ara em toca a mi. Us porto mm. una, Segona una proposta. Ronda, eh? Sí, és una proposta ben nova que també fa, fa poquet que ha sortit. És Pisto, Bilbo i Chali MTV Encén Bilbo i apaga l'MTV, que és una cançó realitzada per artistes populars basques com Soren Kluba, Sistada, eh, Suaya, Rapero, Gatom, Akerhemdbe, eh, Salda Dagó, Comando Braga i Ayala. A més, no, amb l'instrument... No sí, són, són un munt de gent que estan darrere d'una cançó que, a més, és, eh, està feta amb una instrumental de Thunderclap i la guitarra de, de Teje. És un videoclip, de fet, que, que com dèiem, ha sortit fa poquet per Peace to Bilbo i Chali MTV tal i com es diu la cançó, que és una dinàmica impulsada per col·lectius internacionalistes, feministes, veïnals i culturals de, de Bilbao, que pretén denunciar el model de ciutat imposat i mostrar el seu rebuig eh, al macroesdeveniments com els Premis TV i a la marca turística Euskadi Basque Country, que se sustenten de les institucions de la CAP malgastant milions de diners públics. Eh, el treball mostra que hi ha molta música i molt bona, fora del model de cultura capitalista imposada per, per l'MTV, i és una cançó que em va, em va recomanar el nostre amic Lander, el, el Landerone, que l'estimem mm. moltíssim aquí al, al programa i que sempre que em, em, em diu alguna, alguna proposta, la veritat és que són, són de, de grandíssima qualitat. Us deixo amb ella perquè la gaudiu. ikasa Gaztean zama por la lan honak zuen lana Zuretaren parte, ez uki zalantza Abortatu plana burto, ez dala justo Ezken irri farra, ira jota punto Enpipia matatu, egin ian buztu Bilbo biztu, banketxe akustu Laro geta marreko amarkadan, musikari zuzen dutaz Demorak aurrera gina ala, ignorantzia Mani, mani, mani da bidali Dirudunen aldeko teoria Zetu ezin muzikaren egarria Herriak egiazkatzen du agian Berrian nagiak entzuten begiak Multia bazara baza Bitartean gazteria gure kasa Mila tonto betea warza Jeikita ezira uniborkin klasa da herri zen Armak hausteko gatoz da mesedez benetan hausi daitezela Hauzo, hauzo, biztu bilbo Pisto to Bilbo, i Alien TV, dedicada al nostre estimat Landerone, molts petons per tu i per l'Eixasso, eh, un projecte guapíssim que, com molts dels que, dels que passen en aquesta ciutat que tant, que tant estimem, que és Bilbao, i que des d'aquí us, us hem ofert. Bé, Temon, la base era, era molt guapa, però és que a més amb tantes veus allí que anaven passant sí. una rere l'altra. Temazo, sí. temazarranga. Temazarranga no, a més amb veus masculines, femenines, de tot. La base era de, de la base instrumental era de Thunderclap i la guitarra del Teje, però un munt de, un munt de gent que fa bona música allà a Bilbao, a Euskal Herria i, i bueno, tota, tota una joia que us hem deixat aquí perquè la gaudiu. Més música combativa, estem en la segona ronda, això no ha fet més que començar, però ja ja ens desespantinarem i totes aquestes coses que fem aquí al programa. Baixarem, tot arribarà. Eh? pujarem, de sí. tot, de tot. Farà pujada, farà baixada, farem <laughs> agenda, farem de tot. Avui encara no hem comentat, però, que, que tenim companys i que no hi són, no, no ha pogut estar el Manolo, que ja sabem que el tenim a Xile, i també li enviem una forta abraçada, però tampoc, tampoc hem, hem pogut comptar amb la col·laboració de, dels nostres amics eh, Pau i, I, i, i Eric. que sí que ens està escoltant. Eric, guapo, a veure quan vens si no ens escoltes, tio. Això d'escoltar és, és, és de covardes, tio. S'ha de venir aquí amb música de la guapa, que tu tens molta d'aquesta, i, i portar un bon llibre perquè a més l'Eric és, és el company que sempre ens fa la secció de llibres combatius, molt ben parida per cert. Sí, sí, sí, I, sí es troba a faltar quan, quan no hi és la secció. I, i tant que sí. Molt bé, un, una abraçada, guapo. Més música combativa, com dèiem, ara és el torn de Mestre Tecles, segona bala que tira. Vinga, va, portes? Faré, em sembla que és l'última hip-hopada que porto i avui us presento la Suki, S-O-O-K-E-E, -E, -E per si la voleu buscar. buscar. Busquia. Busquia. La Suki, Busquià. La Suki és d'Alemanya. O sigui, em sembla que és la primera vegada que portem rap en, en alemany. Diria que sí. Pues vinga, va, m'apunto... Primícia. M'apunto aquesta. El tema es diu Purple Lights Hip Hop, o sigui, tornar lila el, el hip hop. Hip -hop. Lila no de Podemos, sinó... No, no. Feminista. <laughs> Molt bé, ai, en, la, en la línia de la Noé, clar que sí. Extret des del seu disc Bitches, Butches, Dickies and Divas del 2011. A veure què us sembla. Anem a escoltar-ho. How, how can one purpleize it pop? Yeah, yeah. can one purpleize Hip Hop? How, how can one purpleize Hip Hop? How can one purpleize Hip Hop? Yeah, yeah, yeah, yeah. Nicht irgendwo, irgendwann, sondern hier jetzt. Lila Basie, rosa Winkel, Regenbogen, queer Rap. Ich feuer die Symbole in Richtung dieses Phallus. Dieser Sound macht, dass du denkst, du hättest Hallo. Keule, siehst du das du auch, was da verschwindet? Es ist deine Macht, sie nur, sie ist jetzt ganz winzig, fast ich wie aus Plüsch und sehr bald weg. Das ist ein gottloses Trick. Zeit, wir haben keinen Track. Wer war dein Lehrer, wer, wer war dieser Arsch? Achso, ja, natürlich das Patriarchat. Weiße reiche Typen verteufeln unseren Lifestyle, hassen unsere Support, unterdrücken unsere Freiheit. Unsere Waffe heißt Subversion, Sie steckt in unserem Lachen im Unterton. Du wirst schon merken, wie real das ist. Fragen, was jetzt, wenn eine Lady dich droppt und mich abschleppt? How can one verbalize hip hop? Hey, hey, hey, How, how can one verbalize hip hop? Yeah, yeah, yeah, yeah. How can one verbalize hip hop? How, how can one verbalize hip hop? can one purpleize hip hop? Yeah, yeah, yeah, yeah. How can one purpleize hip hop? We don't imitate, we intimidate. How can one purpleize hip hop? We don't imitate, we intimidate. How can one purpleize hip hop? How how can one purpleize hip hop? How can one purpleize hip hop? Wieder Nummer Take, we intimidate. Mein Munkel, dieser Hetenfeindlich. So ein Scheiß. Ich will bekummel jeder Hitler, den Pro-Homo-Type. Check bei Rokobitur, Rap, Polk und Gift. Alles harte Features, Homes und die Raps, der Shit. Endlich feiern alle Queers Hip-Hop wieder. Und der Grund ist offensichtlich, meine Hits sind lila. Queer Leben ist kein Party-Motto. Ist Helge Tiefer, Queens, Bitch, Butch, Dit, Dit, dike and Diva. By the way, niemand malte meinen Set rum. Lass mich nicht vereinnahmen, wo ist der Respekt? Und wenn kein Instrument für Etikettenschwindel. Die Lügen führen dazu, dass mir die Kräfte schwinden. Hab jahrelang geduldet, geduldet zu werden. Ich erwarte keine Huldigung oder Ehre, aber Scheiße, Alter, das ist mein Raum und meine Zeit. Und ich wirke keine Marker-Rapper, weil ich sie beiß. Purple Beats, Purple Lines, Purple Gangs, Purple Kids. Purple streets, purple styles, purple fins, purple hits, purple beats, purple mics, purple trends, purple shit, purple feet, purple rhymes, purple cans, purple fists, purple beats, purple lines, purple gangs, purple clips, purple streets, purple styles, purple fans, purple hits, purple peeps, purple mics, purple trends, purple shit, purple feet, purple rhymes, purple cans, purple fists can one purpleize hip hop? Hey, hey, hey, How how can one purpleize hip hop? Yeah, yeah, yeah, yeah. How can one purpleize hip hop? How how can one purpleize hip hop? How can one purpleize hip hop? Yeah, yeah, yeah, yeah. How can one purpleize hip hop?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 Molt bé, excel·lent troballa a Alemanya fora de micro el, el Dani ens, ens parlava de que, de que també coneix el, alguna proposta alemana de, de rap. Sí, ja, ja liarem un dia perquè presenti alguna cançó. Eh? Que tant venir aquí i parlar de música i no portar ni cap no, no està no pot Ser, no, no pot ser, ser. No. clar que sí. Va, ja farem, ja farem. Ara, ara, ara, Aquesta és l'actitud. T'has compromès... Eh, queda eh? gravat, queda gravat, sí, sí. <laughs> Molt bé, i continuant amb, amb aquesta segona ronda, és el torn de la sí. Noelia, què ens portes? Doncs porto una penya d'Euskal Herria, Olé. són guiputxis. Apa, guiputxis. apa, guiputxi. Es diuen Bad Sound System, que segur yeah. que ja els coneixeu, i és una banda de rigui-raga. Jo vull que m'expliqueu una miqueta quina diferència hi ha entre el rigui i el raga, ho sabeu o no? no és el, el camp se... que més domino jo. Mm. Jo, que uno que se escribe con E y otro con A. Vale, jo tampoc entenc tota gaire, eh, però el, el raga no sé si és més, eh, com més redundant, el rigui sí? seria el, el més bàsic, el, el so més... més és, el rigui seria com un... El rigui és previ a l'esca i és, és un esca a l'antit. I el raga és, amb, és encara amb, amb aquelles veus més, eh, més de, podríem dir, de, de pirates, son mhm. sistema mm -hmm. o alguna cosa així, que, que li foten Tampoc entenc gaire, eh? però mm. em sona més, més això. Bé, sí, com sigui, es defineixen doncs, això, banda de Rigi i Raga, d'Euskal de, Herria d'Irun, eh, que es van formar el 2003 i els components són tres, són el Selecta Stepi, el Masta i el Kenitra. I el tema que porto es titula Capitalismo i està extret del disc titulat eh, El d'Aqueta del 2012. Aviam què us sembla. Cabaret del bo de la Noelia. Yao, yao, original sound, guerrilleros del sonido. material. Seguim endavant amb aquesta edició 285 del Pim Pam Pum. Seguim amb més música combativa de la bona. A qui li toca? Em sembla que em toca a mi. Sí, sí, sí. sí. Mireu, jo ara començaré aquesta, aquest periple per, per la música antifeixista, perquè ja hem, ja hem dedicat abans el, el programa a tota la gent antifeixista per, per al 12 d'octubre, i els primers que porto no són pas d'aquí, són, són brasilers, són els Revolta Popular, és una banda narcopunk de, de Brasil, amb el Carlo, el Johnny i el Lu, És una cançó extreta d'un videoclip que va sortir enguany i que porta com a títol Antifascista. fot Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil. Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Não passará, não passará. Esse pessoal e a gente vai no contra-ataque, a gente vai na autodefesa antifascista. passaran. Els putos feixistes, aquestes rates de clavegram no, no passaran ni el 12 ni el 13, clar que sí. Música antifa, sabor antifa des d'aquí, de, des, des de Can Capablanca, els estudis de Radio Trama. Bona música, clar que sí. Avui has vingut antifa total, eh? Sí, sí la veritat és que en les dates que estem... És el que toca. És, és, lo que toca, és el eh? que s'havia de fer una miqueta. Revolta popular des de Brasil, a molta, a molta ràbia, han sortit les guitarretes, per si no heu notat, i més que en vindran. Molt bé, Isma, molt bé. I ara li toca al Ricky. Què ens has portat, Ricky? Jo us torno a portar eh, les Riot Girl, aquelles de Seattle, que us vaig portar fa, fa, fa, fa tres programes, em sembla. Riot són, Girl. Són les Seven Year Beach. I... Ah, sí que me'n recordo, sí. sí Van eh? sonar fa un parell, crec. El, el 282, que ho acabo de sí. mirar. <laughs> I, I res, és un altre tema que, que em van agradar molt i no volia Clar. portar un tema i prou, i prou no? I aquest que us porto avui es diu Hip Like Junk. Fum-li, Tonyena! temazo, eh? déu nhi La bona època del grunge i, i tot això. Enfosquideta, però ben guapa també. M'ha eh? agradat eh? molt, sí. Ben bona. Ben em bona toca, la, em toca. la trobada del Mesa Tecles i eh, efectivament et què toca. Què portes, Noé? Què <laughs> portes? que tens tantes ganes. <laughs> Porto un grup que he descobert, buscant així grups així per portar aquí al programa, que són els Skakeitan que l'Isma mm. ja m'ha dit que sí que els coneixia, no? Ja han sonat potser. Han sonat però molt poquet, haurà sonat un tema. Mm. Són una penya també d'Euskal Herria, de Donosti, que està formada pel Pello, el Borja, la Sier, l'Olaz, el Julen, l'Aitor, el Gorka i l'Ander, no l'Ander, Ander, i, mm, i el tema que he triat per portar avui es titula Iraganeko, que vol dir passat, i està extret del disc Orecariac. Aviam què us sembla. Homley. Caquetan, eh? Caquetan. Gran banda. Sí. Bona descoberta he fet. Sí. És molt guapa aquesta banda i a més van sonar un cop i, i arran d'això doncs vaig estar buscant una miqueta d'informació i havien rebut algun premi a millor banda d'Euskal de, Herria, de, no sé si era del 2016, 2017, alguna així, mm -hmm. i la veritat és que és una banda que fa molt, molt, molta, molta patxoca. Aquest tema que he portat és del segon àlbum que van fer el 2014, però sí, sí, són molt bons. Sí, la veritat és que molt, molt bona la proposta de, de la Noelia, molt guapa la troballa que ha fet. Que no I segueixes sigui... tu ara. I segueixo amb, amb una miqueta més de música combativa, segueixo amb el meu periple de música antifa. Us porto i us presento a Curasbun, que és una... Curasbun Oi, que és una banda xilena d'Oi Antifa formada el 1996 amb el Fernando Marihuana a la veu, el Jaime i el Manuel Misfits a les guitarres, el Fernando Vermello al baix i l'Adolfo a la bateria el Palli i el Castro es descollonen, encara no sabem per què, després ens ho explicaran. És un tema extret del Hoy des del tercer mundo, que va sortir el 2001, i és un tema zarangono que porta com a títol Cabezas rapades. Fot-li! Temazo, temazo que has portat, Isma. Sí, molta, molta, molta cresta, amunt les crestes, estem aquí al pim-pam-pum, que no donem crèdit, I, i ha arribat el David esperant. i ens estem esperant una miqueta. Sí, cabezas rapades de curva eh, Bun, oi? Des de, des de Xile. El, el mateix Manolo l'hauria pogut portar, però... però... Fernando Marihuana. Fernando Marihuana... Ell potser els veurà en directe. Sí. No, i si com s'està animant el casal Can Capablanca, eh? aquí, als estudis a la ràdio, amb més gent que ha vingut, el Palli, ara ve el David també... La veritat és que fa molta patxoca cada sí. vegada que ens venen amics i amigues a visitar aquí al programa, és, és tot un goig. Ha venit la tesi del David, també. <laughs> Sí, el David que, que va parir una, una tesi ben guapa, sobre, sobre què, David? Sobre què? Parla't, parla't una miqueta. Aviam, expliques, expliqui, expliques sí. la teva tesi. Sí. Pirineu, eh, l'arqueologia aquí al Pirineu, un recorregut des del Neolític fins al segle XX, entenent-lo com un paisatge humà i social amb els seus canvis. Molt interessant, Molt segur, segur, que, segur que ho ha de ser. Sí, Més sí. música combativa. Diu, estressante. No, Diu, no. no, interessante no, estressante. <laughs> eh, eh, eh, Carmiña, que lo dejo, que esto es muy estressante. Interessante no, estressante. Més música això, combativa. Sí. Sí, sí, com, com va ara? Qui li toca? A mi, a mi em sembla com que... Com camina? <laughs> Ara val més tecles que ens portes bonic. Jo, jo continuo rascant amb aquest gran disc que és el Cicatrius de Guerra dels Batec que encara no... O sigui, ja, estan, ja han tret coses noves i, i encara no hem acabat les velles nosaltres i per tant vaig a, a treure un altre dels seus temacles que és un tros de vida crua. Anem per feina! espectacular té Mazarrangano per la vena fent trontollar ciments de Can Capablanca. Tremenda, tremendíssima. déu nhi els batec cada vegada que venen aquí ens la lien parda, eh? Clar que sí, clar que sí. Cicatrius de guerra d'aquest mateix 2018. De fet, de fet, podríem dir que de les propostes que hi ha a nivell de punk rock de, de, de, a nivell català, els Batec és una de les, sens dubte, de les que més, més patxoca fan. Sí, podríem dir-ho. Sí, sí, perquè sí. realment, parlem una mica ara, ara que tenim temps. Eh, hi ha algunes propostes que estan guapes, però que hi ha, hi ha força punk rock a nivell català que, que no és combatiu. Diguem-ho clar, o sigui, sí que, sí que sona molt a, a Rancid o a Nofix i tal, i fan molt bona música, ja, però ja, ja. No, no acaben de dir res. I bueno, està bé, però, però tampoc acaben de quallar massa amb, amb el pim-pam-pum. Els Batecs sí. Teníem els malestar social, que aquest sí que... Teníem i, i tenim, perquè de fet fa poc vam fer un bolo als Malestar. Sí, però crec que era un bolo més de retrobada que de, sí. de, que de, sí. que de tornem, no? Bueno, no sé, sí. ojalà tornessin ojalà tornes, i fessin sí. un, un disquet més, com a mínim. Ismael, els Mostassa què tal? Els Mostassa? Bueno, és una penya que, que està bé però que encara tenen... tenen marge, perquè ens entenguem. Per dir-ho suau, tenen marge i, i per tant bu els buscarem segur perquè totes les músiques són benvingudes i tots els grups també, però els Mostassa els, els buscarem més endavant segurament. <laughs> Bé, bé. No sé qui són, però molt bé. <laughs> Banda de metall que l'altre dia el Pai em va ensenyar i també semblant a el que dèiem, no? que, que sí, però que musicalment sí potser, però que potser a nivell de de, de discurs, potser encara encara s'ha de, de trobar una miqueta més. S'ha de treballar. Mica en mica. Més música combativa, ets un cabron, Palli. Més edició 285, <laughs> ara és el torn de la Noelia, sí. que ens portes guapa ara. Ah, jo ja no porto ni mostassa, ni ketchup, ni maionesa, <laughs> ni, ni res d'això. Jo porto una banda mítica, de Vigo, hola, hola. que es van crear el 1980. Uau! Us imagineu Del 80. ser? Jo sí. ho estic llegint aquí, m'he fet un spoiler. Ah, el... <laughs> Quasi. Porto als Defcon 2. Wow. I porto un tema que està extret de l'àlbum de Poca Madre del 1998 que es titula Elles denunciaron. Chicha de la bona. es denunciaron. No el coneixíeu, el tema, dèieu. no, no, la veritat és que no. No. No, no, no. Jo us volia comentar que buscant una mica d'informació dels DEFCON 2 vaig trobar una curiositat i la volia compartir amb vosaltres, que és que els primers noms que van tenir aquesta banda, un d'ells era Freddy Krueger i <laughs> l'altre era Masters de l'Univers. Dic, no sé Yeah. si ho sabran. I després el, He-Man. el nom Són uns cachondos. Sí, Sí, i, i el nom actual que tenen, aquest de, de DEFCON 2, fa referència a un sistema si no ho sabeu, un sistema d'alertes que es fa servir al Pentàgon. Sí, sí, sí certament sí, sí. és així. El cantant, el Strawberries, eh, que està també buscat per les lletres i el volen entelegar... Sí. Bueno, la veritat és que Defcon 2 és un, és un tiro fijo, és un, són uns màquines i, i la proposta que ha, que ha portat la Noelia és espectacular, espectacular trobada Noelia. M'alegro que us hagi agradat. Molt guapa, molt guapa la, la cançó de la Noelia, seguim amb més música combativa, seguim en l'edició 285, em sembla que ara em toca a mi, potser? Pot ser, eh? pot sí, ser. Sí. Mira, també us presentaré un grup que no ha sonat mai aquí al Pim Pam Pum, per tant els hi donarem la benvinguda. Són els Jacolep 42. És una banda de street punk antifa de, d'Oiartsun, a Guipúscoa, formada el 2016, amb, amb l'Enrique a la veu, el Coldo al baix, l'Endica i l'Oyan a les guitarres i el Jon a la bateria. És un tema extret de, de l'LP que va sortir el 2017, l'any passat, eh, que es deia la, la pesadilla continua i que porta com a títol Seguim en, amb, el meu periple, amb el meu periple Fatxas. Bye. putos fatxes morireu. Jacolep 42, des de Oyarchun, esperem que us hagi agradat. Què us ha semblat? Bé, ha començat la tralla ja a saco, eh? Molts Emi, temes hem portat avui d'Euskal Herria, eh? Sí, la veritat és que sí. Molts. En diversos grups, sí. Bueno, sempre és, és una mina, com, com el Manolo té la, la xilena, nosaltres tenim la, la d'Euskal Herria i... A València també anem. A València també anem País sovint. Bueno, ja que estem al programa 285, què ens podeu avançar del 300? Què? Per on van els <laughs> tiros? Ets, Podem avançar que, que avança massa tio? ràpid. Avança massa ràpid sí. tot plegat, no? Però tocarà una jarana de les grosses, no? Jo ho dic per tothom que escolti, sí. escolti aquest programa, que es vagi reservant i que sàpiga que d'aquí 15 més, programes... A més s'ajuntarà amb el, amb, amb el desè aniversari del programa... Amb Sí, la veritat és que tenim un problema important, diguem-ho per antena, i és que aquest programa de música combativa ho és tant que, no, que passa del capitalisme i no fem cap tipus de, de gestió. No tenim un duro, és, és la veritat, perquè tot ho traiem de, nostre esforç, de les nostres mans i, i del que guanyem als nostres curros. I, i aleshores pues sí, sí que és veritat que molaria un superprograma amb superbandes, però l'ordenador dice no. Bueno, bueno, ja ho veurem això, ja ho veurem això. I ja aleshores... Algo haurem de fer, algo haurem de fer, cosa, però... Alguna cosa sortirà, no? Exactament, el que està clar és que alguna, alguna cosa hem de fer i li hem de donar voltes. Jo tinc els Minions ja fa temps treballant, eh? els Minions eh, del cervell. Però si algú ens escolta i si algú té contactes amb bandes guapes i si algú vol que vinguin aquí, el, el desè aniversari del Pim Pam Pum amb programa 300 pot ser una bona... Teniu un correu on es puguin adreçar? Ho dic per dir-ho... Tenim Facebook, i... Eh? tenim Twitter, tenim correu, no tant, perquè no, no sí, el fem gaire. Sí, pim-pam-pum rt.gmail.com Doncs mira. Tant de bo, tant de bo siguin Però moltes... lo, el més, lo més fàcil també són les xarxes, no? El sí. Facebook o mm. el Twitter sí. o això que... El... De fet, quan ens han de contactar sovint ho fan via Facebook o Twitter, sobretot, sobretot Facebook. Doncs què, què us sembla si fem ja una crida a totes les bandes que segueixen el pim-pam-pum i que pel, pel que comenteu, no? aquests dies van pujant a xarxes i van donant agraïments. Sí, la eh, veritat que sí. Totes les que vulguin, que es posin en contacte amb el programa sí. i que vinguin a fer un programa on 300 aquí celebrar els sí, 10 anys. Sí, sí. I... A veure, per nosaltres, per nosaltres hauria de venir Fermín Muguruza, Bob Marley i companyia, però... <laughs> El Kurt Cobain. I Kurt Cobain, però serà una mica difícil trobar-ho. Aleshores... I Amy House, no? També ja posats a... No, però parlant més en sèrio des d'aquí, i ja ho podem dir, a Sigelpa, que no hi són, però, però són amics van i deixar, amigues. però potser, eh, potser pel 300 dates... seria potser una bona una data. Parlarem amb molta gent, sí, sí, sí parlarem amb molta gent, parlarem amb el Mateo, parlarem amb, amb, amb totes les bandes que, que són més properes. Els que han vingut a fer els, els bolazos en directe a les, a, a la celebració del programa 200 o al 100. Sí. Mm -hmm. I aquella banda que està patant Cacho ara, com es diuen aquells, els, els Apaches, aquests que... Apache també contem amb ells, la veritat que sí. Estan són... que lo peten, eh? Sí, I banda de hip-hop, de, de Sabadell i de, i de Sarda, que, sí. que la veritat és que fa molta patxoca. Els, els vam veure a la jornada antifeixista que van fer la gent de, de No Callarem a, a, a Cotxeres de Sants. Cotxeres, sí. I, bueno, i, i tant de bons ens ofereixin ben aviat un treball que poder, que poder posar aquí al programa. Una salutació per la gent d'Apache. <laughs> Més música combativa, fa molta, molta baixada, estem molt esbarades. Eh, és la... Baixada, pujada, bé, què dius tu? <laughs> Pujada, pujada. pujada que pugi, pujada. que pugi el pa, sí. que pugi el pa perquè ara em sembla que és el torn de Mestre Tecles, penúltima bala del Tecles, que ens portes bonic. Vinga, va, jo me'n vaig a Yanquilàndia, també eh, amb el... <laughs> amb el rotllet aquest que em portava amb les Seven Year Beach, mm -hmm. una mica més intens, potser, són les Babes in Toyland, des de Minneapolis, Minnesota, i... Eh, avui no és de l'altra banda que l'altre dia sortien tantes bandes? Com? <laughs> ha sigut un, un embarbussament, eh? Està bé, està bé. No, com eh, Boston, Massachusetts? No, no, no. Avui no, no, no és Boston, Massachusetts, no, no, no, no. hem canviat. Eric, n'estaries orgullós, segur. Minneapolis, tu, que això també és de pel·lícula. Eh? Minneapolis eh? també Minneapolis. és, és molt, molt peliculero. Minnesota. Capital de Minnesota, sí, sí. A prop de Hollywood, segur. Doncs res, aquestes Babes in Toyland. Us presento un tema que es diu Bruce Violet. Mira, un altre Violet avui. Pom-li! Temazo, Ricky, eh? Com te les deixes caure, eh? Sí. Aquesta foscor que tenia el grunge, no? Diria, sí. Mm. això... D'on te les trobes, aquestes músiques? Una cosa et porta una altra i... I, I aquí estem. I, I aquí estem. Va. Sí, això és, és buscant música de, de la clàssica, no? Això és quan me poso Nirvana o alguna, alguna música d'aquesta superconeguda, després el propi YouTube o o la xarxa que faci servir, sí. t'enllaça amb, amb altres coses, també de l'època i tal, i vas buscant, vas buscant i... És com ho fem. Busquem sí. diàriament el que no ha sortit i el que fa molts anys que, que sona per portar-vos el bo millor de la música combativa setmana rere setmana. Més pim-pam-pum, és el torn de la Noelia, que ens portes guapa. Doncs és el moment de l'homònim. Homònim hem parlat. Homònim, sí. Homon homònimament parlant... Homònimament parlant, porto un grup, una banda de Barna, que fan puncoi, així m'adapto una mica a la pujada del programa, ai, ai. que està formada pel Xavi a la bateria, l'Immanol a la guitarra, el Diego a la veu i Cortat al baix. Es diuen Arrest, i el tema que he triat, que com he dit abans era homònim, està extret de La Polibastarda, que és un disc de quatre temes del, del 2014, y el tema es La poli bastarda.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 Ben guapa, ben guapa la, la proposta de la Noelia. Molt bé, i ara continua... Eh, L'Isma, no? Continua però poc, perquè arribem a la darrera, banda, a la darrera bala, perdó. Oh. Això sí. fa molta baixada. Molta pujada, baixada. pujada. Last Ah, espera, volia, havíem de fer un canvi, no? Aquí, o què? O no? O no, o com tu vulguis. O sí, potser sí. Com tu diguis. Tu manes, que ets el tecles. Tiro jo la meva? Vinga, va. Vale. Mira, va, jo us presento... Jo us presento... És que, eh, aquestes coses de vegades... Mira, el, el pim-pam-pum no, no, tenim, no tenim guió però, però fora de micros ens anem parlant les coses i tal. I, sí, això i ho havíem cosa... comentat al principi sí. de tot del programa i, i ja no hi havíem pensat més, la veritat. Bueno, i hem pensat ara. Sí, perquè bon l'Isma porta una bona despentinada que, que cau bastant bé cap al, al sí. final de tot del programa sí. no, per acomiadar-nos. Porta una, una manolada. I a més és el seu aniversari i mana ell, eh, sí, què Sí. Ja ara posarà una cançó el Ricky i ja està d'històries, eh? que no claro, fa falta. Claro. <laughs> El Dani posant ordre aquí. Ara, ara, centrem-nos, centrem-nos. Sí. Estructurem-nos una mica, va. <laughs> Ricky, què ens portes? Per micros no es veu, però hi ha unes punyalades aquí entre cançó i cançó. Sí, sí, sí. Jo, so, sobretot jo. teves, sobretot sí, sí, teves, cabron. Ni ketchup, ni maionesa, ni no sé què que ets més. el follonero del programa. El pai és el follonero del pim-pam-pum. Què ens portes, Ricky, doncs? Vinga, me'n vaig... Faig un saltillo perquè me'n vaig a Saltillo. El poble es diu així, no. de veritat. <laughs> és un poble de Mèxic. Feia el saltillo cap a... Cap ah, que no, que no <laughs> salt. Jo dic, mira, aquí, però no, no, salt no, eh? No, no salt, no salt. Salt, no. salt és gran, però és un saltillo Fai igualment. Un, un salt cap a Mèxic, <laughs> al poble concret que es diu Saltillo, i us presento les Violetes Violentes. Que no anem a Mèxic, eh, Eric, sinó que la cançó és de Mèxic. I com que, bo, que bo va ser aquell moment. Va ser tremendo. Bueno, va, les, les violetes violentes faré com tuisme. Són l'Adriana Salazar al baix, la Marta Duron a la veu i la guitarra i el Garra Salazar, que no sé si són germans, a la bateria. I Fernando Marihuana. <laughs> per què no? Al porro, no? Fernando Marihuana, al porro. <laughs> Com estem avui, eh? Com estem? Un eh, fire. Vinga, va, va, va. Ho, ho resumirem tot en que el seu disc es diu No, amb exclamació, del 2016, Y el tema que porto es Levantados. Fum-li, Ai, ai, aquest T'has quedat ben despatxat. de Mèxic, Saltillo. Déu-n'hi-do, si avui ha vingut música mexicana, perquè la, la no he portat des de Oaxaca, tu també sí. ara... Déu-n'hi-do, déu nhi déu molt guapo, molt guapa aquesta edició 285, ha, ser, ha fet molta patxoca, eh, esperem que us hagi agradat tant com, com a nosaltres. Fins aquí arriba, estem tirant les últimes bales ja, ja, ja sí, no dona per gaire sí, més. Sí. Just com... quan teníem aquí la festa a, sí, a tope. Eh, estem, estem per tot l'UAL aquí als estudis de Radiotrama, a Can Capa fa la, la Bea afirma que fa Clar, pujada. Si estem en tot l'ual, no? És com... Nosaltres no sé si pugem o baixem, però acabem sens dubte. El veure, eh, país... Si estem per tot l'ual, és que anem cap a baix. Sí, sí. perquè més no, més no podem pujar, per tant... S'acaba la pujada i... Cosa, sí, sí, sí, sí, sí. Nos quedaremos, <laughs> pero el programa se acabará. Exactament. És, és, eh, és. és un tema que, que dona molt, dona molt de, de sí i que ho hem parlat abastament. No sabem si el programa a mida que avança puja o baixa. Mm, algunes veus apunten a que baixa, la Bea apunta que puja i així ho fa manifest. I acabarà, com sempre, amb un, amb un parell de temes. Venido, pero también lo dice. <laughs> Acabaré, com sempre, amb un parell de temes. Em sembla que el primer dels, dels darrers el tires sí. tu. Sí. Amb una, Noelia? Sí, eh, el tiro jo amb una penya de Brasil. Me'n vaig ara a Brasil. Ah, Brasil, eh, Sí que es diuen... Que també, que també no és la, la primera vegada que venen en el programa, que jo també us he portat al, al <laughs> grup eh, Revolta Popular, que també venien de Brasil. També de Brasil, sí. Sí, però no és el mateix grup que porto jo, crec, no? No, no, segur. No, no, no. no. Segur. El grup que porto jo es diuen eh, Os, Os Cabeloduro. Oscar, Cabello duro. Cabello duro, sí. I el tema que, que he triat <laughs> per, per, per acabar el programa, eh, bueno, el penúltim tema, del programa. Certament. Sí, la teva eh, darrera bala. Es titula amb el, amb el tema central de tot el programa d'avui, no? Antifeixisme. Eh, Nau Passarao. Oh. Ai, ai, que és de l'àlbum Agente So Se Fode, del 2016, aviam què us sembla. Fantàstica. I, I, i, i per acabar, l última bala que portem són els Indios, aquesta banda hardcore de anarcopunk de, de Madrid, amb el Pepe, el Lozano, l'Ignacio, el Cortés, el Guti, el Pepino, el Canino <laughs> i, el, i el Perico. El Canino, aquest el coneixem també. El Pepino. <laughs> Pepino, Canino eh? i Perico. En català cogombra, eh? <laughs> és un tema que dedico al Manolaken, perquè, sin dios, ho hagués portat ell. En català, Ferran Marihuana, eh? Sí, també. I extrec... A més, és un tema homònim. Sí, sí, sí. Sí, sí també? Sí. Homònimament parlant. Homònimament parlant, el tema i el, i el, i el disc es diuen Alerta Antifascista. Menys mal que acabem ja el programa, sí, eh? O sigui... Sí. Que va sortir el 93 i que, i que amb això ho deixarem. No, no sense abans dir-vos que sempre és un plaer estar amb totes vosaltres, que ens escolteu setmana rere setmana i que, i que per nosaltres també és tot un plaer oferir-vos el bo i millor de la música combativa cada, cada cop que ens hi posem. Avui serà molt difícil que us ho hagueu passat millor que nosaltres aquí. Sí, sí la veritat és que o a Can Capablanca i tiro perquè me toca. Com sempre, bien família, ens trobem... Per les xarxes... I al carrer... Salut, Salut i revolta! revolta! lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! Hay que dejarla crecer Alerta, todas las puertas que lo de una vez. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Antifascista! que los entrenan, que los financian, que saben muy bien. No podemos frenar la agresión. Debemos unirnos para enloquecer y para los ataques esta vez.